Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Govorite o vrstama slabog hadisa iz Musalaha hadisa. Pa smo govorili o ono jako zanimljivo bitnoj temi nakon e, definicije slabog hadisa, vrsta slabih hadisa, stepena slabih hadisa. Spomenuli smo onu bitnu temu koja zaslužuje da se posebno obradi, a to je rad e, prihvatanje i rad po slabom hadisu. Jako opširna, jako, e, jako zanimljiva i teška tema. To je zadnje što smo radili, a nakon toga nam dolazi, znači, dolazi na vrste slabih hadisa. Pa ćemo ispomenuti ovdje. E, e, mi smo inače govorili, znači, e, dva su osnovna razloga slabosti hadisa. Prvi je da u lancu prenosilaca, hadisa bude saktun, odnosno da nedostaje jedan ravija, znači da, da nema povezanosti lanca prenosilaca. Znači, bude saktun, znači ta, a, a, taj prekid lancu prenosilaca može, ima više vrsta, sad ćemo to spomenuti. A drugi razlog da bude mahana nedostatak, slabost u kod ravije. Znači, ovo je lancu prenosilaca, da fali ravija sam po sebi, a ovamo ima ravija, međutim ravija je belaj. Znači ima mahana nedostatak, od njeh slabost u raviju, u njegovom hisu, u ovom ilonom i tako dalje. Znači to sta dva osnovna razloga odakle dolazi slabost, slabost hadisa. Znači prekid lancu prenosilaca, a drugo znači da ima da ima da kritikovan sam ravija unutar lanca prenosilaca. To su dva osnovna razloga. I iz ova dva osnovna razloga se znači izašlo mnoštvo Znači, to je, to je ogroman velik broj slabih hadisa. Pa ćemo krenuti ovaj prvi razlog, a to je uh, takozvani uh, saktun uh, e, minilis nad, odnosno prekid nedostatak uh, neki unutar lanca prenosilac. Lanac prenosilac misli se znači, na radije koji prenosi hadis. <clears throat> Rekli sam za, za vredostavljeni hadis da je šart vredostavljeni hadisa spojeno s lanca prenosilaca ni sad znači dolazimo do, do, tog, do tog prvog dijela. Uh, šta znači uh, pod uh, saktom, odnosno uh, prekidom lanca prenosilaca, uh, da znači da oni ravije koji prenose hadis, da fali jedan ili više njih od početka na sredini ili kraja seneda, lanca prenosilaca. <clears throat> Može se namjerno izostaviti ravija, ili nenamjerno zaostaviti ravija. I, to, i, to, e, i, I ta stvar, namjernost, nenamjernosti, e, rađa nam, proizvodi nam e, ostale vrste slabih hadisa zbog ovoga. Kada namjerno je ili nenamjerno. Pa će nam doći te razno vrste. <clears throat> Može biti a, a, to a, nedostatak ili prekid lance prenosilaca, nedostatak ravije ili više njih, E, može biti uh, e, zahiren, znači uh, jasno vidljiv, a može biti hafijen, skriven. Znači, po vanšinom izgleda da je spojeno, a u stvari skriven, ima skriven nedostatak. Ovo sve govorim, znači, sve to utječe na da iz toga proizlaze i rađaju raznorazni, raznorazni uh, vrste slabosti hadisa zbog ovog razloga. Znači, prva uh, <clears throat> vrste prekida lanca prenosilaca, uglavnom učinjaci navode dvije. E, i, na, i naziva to, kaže saktun zahirun i saktun uh, e, hafijun. I na osnovu toga dijeli ostale hadise. Kaže, imamo uh, ovaj prvu, prvu vrstu, znači da bude uh, jasan, vidljiv prekid lancu prenosilaca. uh, <clears throat> o čemu se tu radi? Znači, uh, poznavanje, da, da, da spoznamo, kako znamo da je jasno vidljiv, znači da, da, se, da, je, e, da se vidi da nedostaje ravija u lancu prenosilaca, kaže to, to, to, ne, kaže, to, to je jasno vidljivo, kaže svim imamima hadisa, učenjacima hadisa i oni koji se bavi hadiskom naukom. Znači ne mora biti poseban stručnjak u hadiskoj nauci da bi, to, da bi došao do tog znanja. E, a o čemu se radi? Znači da imamo jedan ravija, prenosi, i, i uh, prenosi drugi ravija od njeg, a uh, kako znamo da, da, na osnovu čega znamo da ima prekid, uh, na osnovu dvije stvari, odnosno jedne od dvije stvari. Prvo, da ravija koji prenosi hadis od prijetoga od ravije, kaže Lem Judrik Asrehu, nije dostigao, nije živio u njegovom vremenu. Znači, jedan ravija živi uh, i ona što prenosi od njeg, rodio se poslije, na, znači, rodio se nakon što ovaj umro prije njega ravija, a on prenosi hadis od njega. Znači, nemoguće, učasno kod dana mogu znači, da, da on nije od njeg čuo hadis, da prenosi od njeg hadis. E, to je jedan razlog. Znači, nije ga životno dostigao. A, e, drugi razlog bude, kaže, Edreka Astrahu je živio njegovo vrijeme. Kaže, međutim, nije se sreo sa njim uopšte. Ova živio u Šamu, Levantu, ova živio dolu u Jemenu. Nikad nije poznato da ovaj ravija iz, iz Šama, da je išao putovao u Jemen, da je mogo sve straviju tamo od Rezaka i ovog glavnog neki od, od ravija. Nije ga mogo sve nikako. Nije presilno da je putovao da je, da je ga mogo sve nikako. A u stvari to znači Znači, e, kada kaže nije se sreo sa njim, to ne znači nije se sreo bukvalno, on nije se našli na melodu negdje, ne, ne misli se tu, nego nije ga sreo u smislu, znači nije dobio od njeg i džazu niti, viđa, uh, niti viđadu. I džazu znači nije mu dozvolio, rekao ovaj ravija može prenositi od mene hadise koji ču. To se misli nije ga sreo. A ne ono nisu negdje išli tam negdje na ulicu, na pijacu, fudbal išli i oni se sreli. Ne mislim se na to, znači, misli se na znanje, traženje znanja, prenošenje hadisa, tu se nisu sreli. Na tom polju. Znači, ili nije dobio iđad za prenosi hadise, kaže, ili, ili viđadu nije. Šta znači viđada? Onda riječ je veđede, naći nešto. Nije našao njegovu knjigu iz koje on prepoznaje da je to njegovo, njegovo, njegovo rukopis, da je taj šeh pisao i da on uzme njegovu knjigu i zna da je tog šeha, živio u njegovom vremenu i kaže ja sad prenosim što naš u njegovoj knjizi što našu hadise dalje i kao oni u lancu prenoslaca. Znači jedno od tog ni jedno od tog dvoga nema. A živio u njegovom vremenu, znači što ukazuje kao da ga e, kao da ga i nije nije sreo. <clears throat> Kako sve ovo znamo što mi pričamo? Znamo na osnovu toga na osnovu biografije ravije. E tu je ono gdje se otvara e, more i polje. I tu je ono gdje su islamski učenjaci ovaj dostigli e, jedan neverovatan nivo, to je nemoguće. Zamislite sad da mi, zamislite mi sad uzmemo ove ravije tamo i otvori vratiš knjige biografije ravije buba, šta njihovo, kada je koji umro, kada je koji živio, šta je radio, zbavio, koji je koji streo, ko je koga učio, ko je koga prenio znanje, koji je nije uzao. Vi znate kad se neki šest spomenje, ili učenjak i tako dalje. Kaže, prenosio hadise od tog, tog, tog. Prenosio od njeg, a kaže, njegovi koji, učenici koji prenosio od njeg su ti, ti navede sa imenima. I to spominje u, u knjigama. I hajde za jednog, Pa haj za stotinu. Al na hiljade, hiljada ravija, da ti to zapamti, da pratiš, znate koje to znanje, koje to treba. I sad ti razumiješ, ovaj živo u onom mjestu, ovaj u onom mjestu, ovaj bio na tom stepenu, ovaj bio na tom stepenu. To, to je ne more, bo. Kako što se sve pofatati? A našu će nas bili u tome, u, u tome imali znanja i u tome su bili specijalisti. I to govori koliko je to bila teška nauka. To nije bilo jednostavno. Nama je sad lako, mi imamo gotovo, ba zapisano u knjigu. I to da čitaš u knjigu se slomiš, ne meš zapamtiti. A on su, on su to zabilježi, on su to zapisali. To je nevjerojatna nauka, znači, ovo nešto, znači, to, ne, niko prije muslimana ovako nešto nije imao, nije zapračen da ovakav način prenosi, da ovakav način prenosi znanje, da je neko od nekog čuo, prenio, ga živio, nije živio, kako je nešto, to je nepoznato. Znači, ovo je nevjerojatno znanje, ovo je nevjerojatna preciznost i pedantnost. I još sad, u tome, tome kad dodamo, ocjena, od koga se uzima ocjena da ocjeni nekog raviju? Kao, jes bio dobar, nije bio dobar, kaže. Slabo je pamtio, nije pamtio. Vakave, nakave. Što, to su nevratne stvari. I koji je to emanet, koja tu treba poznat, koliko treba znati šta se gleda kod čovjeka. I na kraju, otkud ta informacija? Otkud tebi informacija da neki ravija tam išao i prevario devu, nije nahranio. Uzu posud, vodi, vodi, došla deva, a njoj nije ništa. E, kao tebe ne uzmano, hadi, što, kad, varaš devu, varat ćeš i... Otkud tebi, ti je pričao, ba? to poznaš što ti je pričao? Znači sve te stvari sad, znači kad se uračuna, znači to je to nevratna, nevratna stvar, da se sve to prati, da se to zabilješ, da se pamti i da to postane nauka. A to je ta nauka, znači. I onda, znači kad pogledam koliko je tu, tu trud ulažen, a mi samo uzmamo sad gotovo, znači zabilježen u knjima zapisano. A ovi prije nas to morali da prati, morali se zabilježiti, morali se da zapišu. E sad neki nisu pisali, znači su pamtili. I zna se ko dobro pamti, koga se mogu uzeti, koga ne može. Znači što sad znači... E sad, u svemu ovo je kad se desi određeno razilaženje. Ovo ovaj je neku stvar prenosi ovako, ovo je drugačiji. A ti nemaš šta, niti, niti došlo u objav, niti došlo u Koran, sudete ko je u red, ko nije u red, ko je ovakav, ko je nakav. I kako se ne razlučiti ko je u pravo od njih, ko je nije u pravo od njih? kako biti u tome pravedan? E to ono što smo govorili, ovaj, um, mi to ne možemo ne razumijeti koliko je to teško i nije jednostavno i biti objektivan pravedan u ovim stvarima, ovaj, kad sam spominio imama Zehebija, da on bio oličenje, nije on jedini naravno, i drugi su, su i muhadisi, planu muhadisa, kad, kad, kad, kad spominjem čega da je bio muhadis, to znači da je, da je bio na, na, znači, oličenje objektivnosti i pravjednosti. Morao je biti takav. Ne bio na tom stepenu da nije takav. Od imama i, znači, govorim za Zehebi zato što on došao poslije među zadnjim generacijama. I sa vrijeme Ibn Temije živio. Pa je sabro to znanje i tako dalje. I, i se ta njegova objektivnost vaganje, kad se raziđe oko nekog ravije, hadisa i tome slično. I znate što se zanimljivo ovdje ima? Da među ravijama ima jako malo koga. Žena. Nema nam žena ovdje nikako. Što? Što nema žena? To, ovo je nauka za muškarce, ne mogu ovdje žene. One bi se počpale, pobile se. To ne vidi, kod njih nikako. Pa, šta? muže oženi drugu, ona ga odmah prekriži da je daiv slab i ne može prenesti hadis. Pa je tako? Šta drugo? Ne samo to, nego treba da ga giljetunom glavu skinu, znači, to presuda. Ja, ja. Znači, pa ne. Znači, ne, ne idu, znači, o, e, zato, zato ima Zuhri rekao, znači, ovo nismo riječi, ima Zuhri kaže, hadijska nauka je nauka muškaraca, nema tu žena, osim Aiše, radi i izuzeci to, znači, to na jednom listu mogu stati one žene što su, što su bile ravije, što su bile pouzdane. Ostalo nema. Znači, treba biti muška, tu je muškost. Tu se pokaže muškost. A na drugu stranu vlagao je muškarac. A? Sve je to otkriveno, zato i je spojavila se ova nauka da bi se otkrili ovi, ovi, ovi, ovi što su ubacivali klizeći u letali ovdje, u ovu nauku. Ja. Dobro. <clears throat> Uglavnom, ovaj, ovaj, ovu vrstu hadisa, znači, uh, Eh, prekid lanca koji je jasan, koji je vidljiv na osnovu ove dvije stvari. Ili nije živio ravija u njegovom vremenu, onaj koji prenosi od njeg, znači ovaj prije njega umro, ili je živio, ali nije znači dobio, eh, niti je našao njegovu knjigu da prenosi iz nje, niti je dobio ovaj, i džazu dozvol da prenosi od njega hadise koje čuo. Nasjeli su četiri vrste poznati, eh, poznati hadisa slabih. Prvi mu Alek, drugi Mursel, treći mu Odal i četvrti mu Mulkatija u narednim predavanjima ćemo govoriti o tim vrstama hadisa. Šta znači muallak? A to spomenut ćemo poslije u detalje, navešemo primjere. Muallak, to znači da, nestaje, da, da nedostaje uh, ravije u početku lanca prenosilaca. Muallak. Šta znači, gdje je početak lanca prenosilaca, gdje je kraj? Početak je gdje? A? kod posljednog koga što prenosi? Kod mene. Kaže, Imam Buharija je poznat pre prenešenju mu Alek Hadisa u svom sahihu. Oni koji nisu musnedi Hadisi, musned sa nancom prenosi laca. I kakav je, bilo, e, e, kakav je bio način njegovog prenošenja tih Hadisa? Na početku poglavlja u naslava kaže, kaže od, recimo, kaže od Sejid ibn Sejba e, se prenosi da je rekao, da je rekao Allah poslani sa svema. Kaže, Abdullah ibn Abbas, tako i tako tog stvara kaže poslanik za ne tako tako stvar. Ne imam lanci prenosac uopšte. Gdje tu fali? Šta fali? Fali od njegovog šeha, od šeha, šeha. Početak lanca prenosilaca je od muhadisa koji, od muhadica se broji. A kraj, poče, kraj lanca prenosilaca je kod ashaba i poslanik. Kraj je ashab. Početak je znači šeh od, od muhadisa, od ravije, a kraj je ashab to da zapamtiš, to te treba, stalno ćemo vrtiti oko toga. A muallak hadis je kad mu fali, znači fali nedostaje ravija u početku lana, znači fali i šejhovi onda koji prenosi. Nego da put ode ti na tabine, na ashabe i tamo da, ili direkt poslanik sam rekao. To je muallak hadis. Mursel je koji? Obrnuto, kad kraj fali na kraju, a kraj je ashab. Mursel je, znači kad fali, asab, odnosno da kaže, da kaže tabein, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. otkud nije on sreo Allahu poslanik sallallahu alejhi sallam, fali mu ashab od kojeg je čuo to. I to je slabo od hadisa. A onda imamo mu'udal. Mu'udal je kad dva fali, fali tabin, kibar tabin, fali tabin i fali ashab. I onda kaže, uh, onaj uh, sigaru uh, tabiin, znači onaj koji je bio mlađi od tabiina, kaže, rekao Allah poslanik, halo, halo, rekao ti živiš nakon 34 godina nakon smrti poslanika sa Lansana. Nisam nikad mogu ostres nikako. Dva ti fali u lancu prenosilaca, dvojica. Četvrta vrsta monkatija. Da, da ima prekid, monkatija odnosi se na svaki vid prekida, ali ovdje se misli da ima negdje, da može biti uglavnom negdje u sredini. Fali neki rabija u sredini. Znači, ovo su četiri vrste, svaki četiri vrste ćemo posebno obratiti i tumačiti. E, mislim, nastoću da, da to brže i priđemo. Ovaj, a ova, to je prva vrsta, znači, taj uh, vanjski dio uh, e, prekjeda u lancu prenosilaca. A imamo skriveni dio vrste hadisa, slabih, gdje ima skriveni dio uh, e, prekjeda u lancu prenosilaca. I tu, se, ovaj, tu, glavno, ovaj dio nauke, kaže, la yudrikuhu illa a imetul huzzakul mutaliuna ala turqil hadithi wa idal asanid kaže ovaj dio ovaj dio hadisa ne znae osim imami hadisa huzak to znači eksper kako kod nas izraz bude eksperti stručnjaci što radi ekspertize kako ne on izraz ono znaju onako ovaj koji znači zaista imaju veliko ogromno znanje u tome znači znaju detalje Znači, to onaj, znači, daju, znači, oni su, možete reći, uh, ovaj, doktori uh, e, uh, hadijski znanosti. Doktori u smislu, znači, znači, to je uh, ne, jačije znanje nego običnog muhadisa. Znači, poznaju lance prenosilaca i poznaju, ili to znači slabosti, određene slabosti, skrivene koje, koje, nisu, uh, koje nisu jasno vidljive. I tu nam nastaju dvije vrste, hadij, dvije vrste dvije vrste ovaj slabih hadisa. Prvi je mudelles, mudelles, Arabija se zove koji, koji, koji delesi, pravi tedlis mudelles. Hadis mudelles, imamo drugi mursel Khafi. Uh, e, mudelles, to znači hadis u kom ima tedlisa. Šta znači tedlis? Ne slaži, nego ravija prenosi i kaže od ovog, od onog, međutim, unutar tog lanca prenosilaca napravi, tedli znači obmana, neki vid obmani, može biti namjerna, nenamjerna. Obično od učenjaka i imama muhadisa ne bude, ne bude ova zlonamjerna. Može biti namjerna, ali nije zlonamjerna. Izostavi raviju, izostavi raviju iz lanca prenosilaca, Uh, međutim, mi po vanjskom gledanju ravija koji prenose hadis ne možemo skonta da on fali tu, a on ga izostavi. Iz kojeg razloga ga izostavi, kako ga izostavi, e, to je sad nauka. Onda imamo ravije, ovaj, ravije muhadise koji, e, koji, koji ima tedlis, ali se njihove hadisi uzimaju. A ima koji ima tedlis, njihove hadisi ne uzimaju. I tu se istako ima Buharija. To znači, iz, njegove, iz njegovog sahiha se uči ova nauka kad u njegovom sahiju pročitaš, on navodi neki lanac prenosilaca i zna se zaravio jasno ko dan. Imam šu'be, mudelis. Zna se jasno ko dan, međutim, svi se hadisi sve uzma od njega. Kako uzmaš od njega? Znaš kako pa zato što ovaj kad napravi tedlis, znači on ne pravi tedlis od neko koji je daif. Znači, ne pravi tedlis da izostavi nekog raviju, on nekog koji da, da izostavi, znači kad izostavi nekog raviju unutar lanca, znači e, iz razloga koji ne pravi mahanu hadisu. Znači, do tog stepenu je taj imam e, ravija, na to stepenu je da se od njeg ne izostavi, tamo kad imu delis. A imamo drugi koji kad napravi tedlis, ne uzimaju se njegovi hadisi. I to, a onda imamo treći kaže, zna se od koga je pravio tedlis, od koji ravija, od koji nije pravio tedlis. I onda se odara cvjeta ta nauka, da se izgubiš, da više nemaš pojma šta čitaš i šta učiš. <clears throat> znači imam potome poznate i učenjake i ravije i kad kaže kad kažemo ocjen nekog hadisa kaže hadis ima određene slabosti kaže jedni ga ocjenjuju jedni privat šta je problem slabosti kaže ovaj ravija mu delis kaže al u ovom što prenosi kaže u njega pravi te dlis pa kaže ne on je što prenosi ni uh, ne smatra se te dlisom odo se prenosi i onda se oko toga raziđu i onda to nastaje problem da bude razlog od toga da li se hadis prihvata ne prihvata i odatle nalazi, dolazi to razilaženje Znači, oko toga, e, ovo su, možemo reći, sve neki blaži vidovi, blaži vidovi slabosti hadisa. Blaži, ako ga podupjeri neki drugi hadis. Drugi hadis koji je došao u vjerodostojnom lancu prenosati, tako dalje. Onda imamo Mursel Havi. Uh, Mursel je, a reksimo šta je Mursel? Mursel, znači, gdje fali, uh, fali ovaj ashab. A ovdje ima Mursel Havi, skriveni jer sal. Kakav je to hadis? Mursel Havi je šta ima tu skriveno? Ha? Ne, ne, ne. Mursele kad fali ashab. Znači, tabin pripisuje riječ Allah, Allahom poslanik sam salim. A onda, im, i to smo spomenuli gore prethodno. A ovdje imamo skriveno skrivanja ashaba. Kako može skriveno biti? Ču, skriveno. Pa, Čekaj, je li ga spomenuo ili ga nije ili spomenuo? Ako ga nije spomenuo, to je Mursel, ja sam kod dan. Spomenuo ga je, ali skriveno nije učio, na primjer, od njega, ili nije se streo Nije se streo. Ako se nije streo, to prepada, uh, pre, uh, spada u gornje. Spada u gornje, znači. Lana. Dobro, doće nam o tome, pričat ćemo o tome. A imamo i Mursel Sahabi. Znate što je Mursel Sahabi? Kada Ashab, ne spomine ashaba. To su glavnom odnosi na ovi mlađi ashabe, Abdullah ibn Suuda, Abdullah ibn Omera. Pošto oni mali, bili mali, odnosno nisu imali 14-15 godina, Abdullah ibn Abbas je bio još mlađi, kada je umro poslanik sa Lansanem, Abdullah ibn Omer imao, kad bilo određene bitke, imao 14-15 godina, bili mali. A priča je priča koja se desila, smo u početku, e, u početku Dolavskom Medine. I priča je kao da su on tu svijet, bili prisutni. I razumije se iz toga da on nemoguće da on te prenosi. Kako će on pričati? Nisu on lično tu svjedoči, nisu mogu da čuti. Ili spominju neki događaj, neki što su čuli, ovaj, ili ne, ne kaže onda su čuli, nego rekao je Allaho poslanicima u tom, tom slučaju. I, a oni nemoguće da su bili tad živi, nisu mogli razumjeti, bil mali, skroz. Ili, ili vremena kad se bili u Mekke, a oni prenosi. Isto se razumije znači da oni nisu bili tu, a onda znači fali im jedan asav koga su oni čuli. Abdullah ibn Abbas je imao tu karakteristiku, da je išao puno od ashaba, pitao kako je, šta je bilo, pa je zapamtio puno hadisa i zato je ga Omer radijalan u svoj šuru da bude, da bude njegov savjetnik, zato što je pamtio i došao ashaba, vi se čudite, negirate što Abdullah ibn Abbas kod mene u šuri, hajde da vas pitam, za taj, taj ajet, u povod dobe, ona, svi rekli ovako, resti Abdullah ibn Abbas, on potrebi, eto kaže zašto ga stavio, zato što je znao, pamtio, a on išao pitao druge ashabe, Ebu Hurere, primio uslam, U zadnje tri godine života poslanika sa selam prenosi najviše hadisa. E, tu su udarle šije. On je kaže, sve izmislio. Ono on je došao, izmislio je ovo. On, on je sakrio one hadise o Ali, Ali, Ahli, Bejtu i tako dalje. Sve na njeg svalilo. Oni, znači njima je vrlo bitno da njega, da njega sruši. Kad njega sruši, srušili su odmah pola šerijeta. Jer on njeg se prenosi glavno. A, on, a Ebu Horere, sirota, uvijek hodio s poslanika, one zadnje tri godine kame, nosio za stomak, nije imao šta da jede ko beskućnik i od ashaba da ashaba je pitu. Gdje šta, kako šta, gdje šta. I sam pojašnjava to u Buhari hadis. Ljudi se čude što ja pričam, otkud njemu, sam pričam hadise, sam pričam hadise. Za vrijeme ashaba, poslije smrti poslanika, kaže, kritikuje me što ja pričam hadise, kritikovali ga određeni. Određeni od ashaba, ti da neke hadise pričaš. A mi bil živi. E, kaže, pričam zato što sam ja bio s poslanika sa Salem, zato što mi je dovio poslanik sa Salem, da mi, e, prvo početku nisam ništa pamatio, sve sluša ništa da pamtim. Pa se poželi poslanik pa on dovio za mene, pa što god je poslije spomenuli sam zaboravio, pa onda išao, znači druže, nosto bio uz njeg, pa onda pitao shabe, gdje je bilo, šta je bilo, kako je bilo, pa eto, znači od njeg dolazi Mursela. Mursel ovaj, sahabi, a i od ove mlađija sahaba. Tako znači da kad oni izostave, a šta je, je ovdje mahana, ovo nije mahana uopšte, kad izostavi ashab, ashaba, nije mahana štupe, zato što su svi, kod ehlu sunja, adul, svi su pouzani, znači, u popitanju prenošenja vjere i, e, i propisa. Dobro. Svonik Allahum ila dan, kaška da je na te stakvirke ve tubu veke. Andalusam Andalusam Andalusam